Բարև բարեկամներ։ Հանրային ռադիոյի եթերում «Իմ մասնագիտությունը» հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում է հաղորդման հեղինակ Արմինե Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանը։ փիլիսոփա Սոկրատեսը կարծում էր, որ մարդկային հոգու օրենքները կամայական չեն եւ հոգեկանի ճանաչման լավագույն միջոցներից է ինքնաճանաչումը։ Հոգեբանություն հասկացությունը ունի հունական ցակում։ Այն բաղկացած է պսյուխե հոգի եւ լոգոս գիտություն արմատներից։ Այսինքն հոգեբանություն կամ պսիխոլոգիա նշանակում է գիտություն հոգու մասին։ Չնայած հոգեհասկացությունը օգտագործում է հազարամյակների ընթացքում, սակայն պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում գիտնականներն այդ հասկացությանը վերագրել են տարբեր բովանդակություն։ Հոգեբանությունը գիտություն է հոգու եւ հոգեկան դրսեւորումների մասին, թե ինչպես է անհատազգում, ընկալում շրջակա միջավայրի առարկաներն ու օբյեկտները։ Ժամանակակից հոգեբանությունը գիտությունների մի համակարգ է, որի խնդիրն է ուսումնասիրել մարդու հոգեկանի տարբեր կողմերն ու դրսեւորումները։ Այդ իսկ պատճառով հոգեբանության բնագավառները բազմազան են։ Այսօր իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք հոկեբան, հոկեբանական գիտությունների թեկնածու Լուսինե Ղարախանյանին։ Մարդ, ով լրիվ պատահականորեն է հայտնվել այս բնակավարում, սակայն երբեք էլ չի ափսոսացել։ Լուսինե Ղարախանյանը միաժամանակ եւ տեսական եւ գործնական հոկեբանությամբ է զբաղվում։ Ի տարբերություն տեսականին նրա համար ավելի հոգեարազատ է գործնական հոկեբանությունը, որում նա կարևորում է ինքնաճանաչումը։ Բազմակողմանի հետաքրքրություններն ու բազմազան գործնեությունը օգնում են նրան ավելի հեշտ շփվել մարդկանց հետ։ Ազատ ժամանակ սիրում է զբաղվել ընթերցանությամբ, միաժամանակ էլ ստեղծագործում է։ Հավաստիացնում է, որ մարդու կյանքում գիրքն իր հետ բերում է հուսավոր մտքեր, խորաթափանցություն, կյանքին բովանդակություն է ներարկում։ Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ առաջարկում ենք լսել մեր հարցազրույցը։ Հիշում եմ ձեզ տիկին լույսներ, պատմեք խնդրեմ ինչպես ընտրեցիք հոգեբանի մասնագիտությունը և որքանով է այդ համապատասխանում ձեր մանկության երազանքներին։ Ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես չի համապասխանում իմ մանկության երազանքներին, որովհետև մանկության տարիներին երազում էի ուսցիր դառնալ ռուսաց լեզվի։ Եվ պատկերացրեք, ժամանակին հաջողություններ ունեի, ասենք օլիմպիադայում գրավել էի առաջին տեղ սերենից, թերցել էի մի շարք դասականների ռուսական, դասավանդում էի թաղի երեխաների, եւ արդեն իմ երևակայության մեջ ամուր նստած էր ռուսաց լեզվի ուսուցչի կերպարը։ Հետո ստացվեց այնպես, որ եկա եւ ուսում էի փաստաթղթերս հանձնել, համոզվեցի, որ այդտեղ միայն վճարով ծնվի ուսուցման տեղեր են եւ լրիվ պատահականորեն, բացարձակ պատահականորեն ես ընթերցեցի մանկավարություն եւ հոգեբանություն մասնագիտությունը եւ ընտրեցի։ Սա շատ պատահական էր։ Բայց պատկերացրեք, չեմ ափսոսում, որովհետեւ այդ մասնագիտությունը ինձ տարավ հոգուս խորքը։ Ես գնացի ինքնաճանաչման, ես գնացի դեպի խորքային ապրումներ։ Իսկ խորքային ապրումները շատ կարևոր են կյանքի իմաստավորելու համար։ Ինչն եք սիրում ձեր մասնագիտության մեջ ինքնաճանաչումը գիտեք ինքնաճանաչումը սա ճիշտ ապրելու ճանապարհներից մեկն է ճիշտ ինքնավերահսկվելու որովհետև մենք ապրում ենք ռիսկային ժամանակներ եւ տեղեկատվության անկանոն հոսքերի ինֆորմացիայի առատության ցակուցրիվ ինֆորմացիայի անվերահսկելի ինֆորմացիայի ցենզուրայից դուրս ինֆորմացիայի պայմաններում մարդու հոգեկան աշխարհն իսկապես վտանգված է եւ այդտեղ իմ մասնագիտությունն օգնում է ինձ շատ լավ պաշտպանվել այս արտաքին տհաճ անվերահսկելի գործոններից Արցախում որքանով է պահանջված հոգեբանի մասնագիտությունը եւ ըստ ձեզ ինչով է այն առանձնանում մյուս մասնագիտություններից։ Արդեն մոտ 10 տարի է ես սկսել եմ զբաղվել գործնական հոգեբանությամբ։ Հիմա էլ դասախոսում եմ, այսինքն եւ տեսական հոգեբանությամբ եմ զբաղվում, եւ գործնական։ Ճիշտն ասած, տեսականը մի փոքր դժում է, երբ գործնական դաշտ են գալիս։ Իսկ ո՞րն է ավելի հոգեհարազատ, տեսականը թե գործնականը։ Տեսականն է հոգեհարազատ, բայց գործնականի մեջ արդեն սկսել եմ որոշակի հաջողություններ ունենալ եւ դա էլ է հրապուրիչ։ Ինչ հաջողություններ։ Երբ այցելուն դիմում է ծանր հոգեկան վիճակում եւ գրեթե սահմանային վիճակում, եւ դու կարողանում ես օգնել վերադարձնել նրա կյանք ռեաբիլիտացնել։ Հոգեկան ռեաբիլիտացիայի մասին է խոսքը։ Ես ունեմ բավականին շատ այցելուներ, ունեմ բավականին հետաքրքիր գործեր եւ երեխաների հետ եւ մեծահասակների հետ, ընդ որում շատ դժվար է երեխա եւ մեծահասակ միաժամանակ աշխատանք անելը, որովհետեւ մտնում ես մանուկների դաշտ, հետո դուրս ես գալիս մեծերի դաշտ։ Սա շատ դժվար է, բայց ես փորձում եմ ախտահարել այդ դժվարությունները։ Ինչ է կարծում, ամեն մարդ կարող է հոգեբան լինել, այսինքն եթե մարդ կարողանում է համբերատար լսել ուրիշի խնդիրը եւ ճիշտ խորհուրդ տալ։ Գիտեք, ես խորհուրդներ չեմ տալիս, հոգեբանը խորհուրդներ չի տալիս։ Ինքը նպաստավոր միջավայր է ստեղծում, այցելուն շատ լավ պատկերացնի ինքը ինչ է ուզում, ինչն է սխալ իր մեջ, ինչն է ճիշտ, եւ արդյոք ինքը ճիշտ ուղու վրա է։ Կոնկրետ խորհուրդ 1, խորհուրդ 2, այդպիսի խորհուրդներ չկան։ Դա կարող է լինել ինչ-որ տեխնիկական, որ ասենք առանձին բաներ ասվի այցելուին։ Իսկ ընդհանրապես էությունը հոգեբանի աշխատանքի նրանում է, որ ես այցելուին ճանաչել եմ տալիս իրեն եւ բերում եմ իրականություն, որից սովորաբար հեռացած են լինում, որ դիմում են հոգեբանի։ Իսկ հոգեբանը կարող է մարդու փոխարեն որոշում կայացնել։ Գիտեք, հոգեբանության մեջ կա այսպիսի մի երևույթ պրոյեկցիա, երբ ես կարող եմ իմ նպատակները իրականացնել այցելուի մեջ, երբ ես ուզում եմ իմ չիրականացված, չկատարած որոշումները այցելուի գլխին փաթաթել, սա շատ նուրբ պահ է եւ հոգեբանը պետք է բացարձակ ինքը իրեն ճանաչի, որպեսզի հանկարծ ձեր ասած այդպիսի սխալ պրոյեկտումներ չլինեն։ Ես պետք է շատ լավ իմանամ իմ բոլոր թերությունները, բացերը, իմ բացական կողմերը, թուլությունները, որպեսզի հանկարծ սխալ պրոյեկցիաներ չլինեն։ Եվ պրակտիկայում շատ հայտնի են այնպես այսպիսի դեպքեր, երբ հոգեբանը սկեսուրի հետ ասենք վատ հարաբերություններ է ունենում եւ այցելուին պնդում է, որ սկեսուրն է ձեր ներքին կոնֆլիկտի պատճառը, բայց շատ մանրակրկիտ, շատ դետալային, շատ կրիստալ պատկերացում ինքը պետք է ունենա իր մասին, իր մասնագիտական պատրաստվածության մասին, իր բացերի մասին, որ เป զի ինքը մաքուր դաշտում շփվի այցելուի հետ։ Տիկելուսնա, դուք ձեզ համարում եք կայացած հոգեբան։ Չեմ կարող ասել կայացած, ես մշտապես որոնումների մեջ եմ բայց ես ունեմ հաջողություններ, որոնք ինձ ոգևորում են, մոտիվացնում են, իմ առաջնոր հորիզոններ են բացում։ Իմ հաջողությունը ես կապում եմ Աստծո հետ։ Ես բոլոր իմ գործերում խղճի սֆերամ աշխատում է։ Ցանկացած աշխատանք, երբ ես սկսում եմ, այդտեղ խղճի գործոնը ծանրակշիռ դեր է կատարում։ Կայացման գործընթացը մինչև զառանալ ծերություն ինքը գնում է։ Չենք կարող ասել կայացած ենք, որովհետև երկար, շատ երկար ճանապարհ ունենք մինչև կենսաբանական ուժերի սպառում։ Տիկին Լուսնե, խոսենք նաև ձեր նախասիրություններից։ Ինչ նախասիրություններ ունեք եւ ազատ ժամանակ ինչով եք սիրում զբաղվել։ Ես շատ սիրում եմ ընթերցել։ Եթե ես ունեմ ազատ ժամանակ, ստեղծագործում եմ գիտական հոդվածների վրա, սիրում եմ ինտելեկտուալ գրականություն, տրանսցենդենտալ, խորքային։ Դա կարող է լինել փիլիսոփայություն, գիտական փիլիսոփայություն, գիտական հոգեբանություն, սուտ է, որ ես ասեմ, բուլվարային ինչ որ վեբ եմ ընթերցում բացառիկ դեպքերում, եթե խոսքը գեղարվեստական գրականության մասին է, դա կարող է լինել Նոբելյան մրցանակակիրի գործ, որը ցանկացած իրեն հարգող մտավորական պետք է ընթերցի։ Նոբելյան մրցանակակիրների գործերը։ Շատ սիրում եմ ապաշխարած թուրքերի գործերն ընթերցել։ Մտավորականներ, ծանրակշիռ մտավորականներ, ովքեր պնդում են թուրքական կառավարությանը, որ պետք է ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Վերջին շրջանում ես ուղակի հրապուրված եմ Թաներ Ակչամի, Տոլգայերենի, Օրհան Փամուկի ստեղծագործություններով եւ իմ տեսադաշտում դրանք են։ Իսկ իմ նախասիրությունն ընդհանրապես գիրքն է, գրելը, արտագրելը, այսպես ասենք, անգամ արտագրելը։ Այո, օրինակ գիրքը ես ընթերցում եմ Սև Մատիտով։ Բոլոր այն տողերը, որոնք մտքի փայլատակման արդյունք են, ես առանձնացնում եմ ինձ համար։ Ասենք, եթե ես մտածում եմ, որ մարդը մտքի փայլատակում ինսայթ է ունեցել այդ պահին, սա հնարավոր չէ սովորական գիտակցական վիճակում ես տողը ծնվեր, այդպիսի շատ հետաքրքիր տողերը ես առանձնացնում եմ ինձ համար։ Ձեր լավագույն գիրքը, որ ընթերցել եք, եւ խորհուրդ կտայիք ընթերցել նաեւ մյուսներին։ Երևի Դաստայևսկու բոլոր գրքերն ինձ համար յուրահատուկ են։ Ինձ ապաշարած հեղինակը Ֆյոդոր Դաստայևսկին է։ Իսկ ինչու հենց Դոստոևսկին։ Որովհետև ես գրողներին բաժանում եմ երկու մասի։ Մի մասի մոտ շատ հետաքրքիր արտակարգ լավ է ստացում արտաքին նկարագրությունները մարդկանց։ Մի մասի մոտ ներքինը ամենախորքային մարդու խորքը թափանցող եւ շատ լավ նկարագրող հեղինակն ինձ համար Դոստոևսկին է։ Չնայած կա Ալբեր Կամյու, Հերման Հեսե, շատ ավելի հետաքրքիր էլի արձակագիրներ կան 20-րդ դարի արձակի գողարները, բայց ոչ մեկը Դաստայևսկու նման մարդու ապրումները կատեգորիկ այնպես չի նկարագրել, ինչպես դա արել է Դաստայևսկին։ Ինքը մեծագույն հոգեբան է, ես կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նայեցես։ Բարեկամներ, այժմ ծերում կնդրության ենք ներկայացնում հանրահայ դասախոս, հոգեբան, ինքնազարգացման դասընթացների հեղինակ, հանրային ելույթների եւ մարդկային շփումների հրաշալի մասնագետ Դել Քարնեգիի կյանքի եւ մասնագիտական անցած ուղին։ Դել Քարնեգիի անունը ծանոթ է գրեթե բոլոր մարդկանց, ովքեր հետաքրքրվում են անձնական աճով եւ ինքնազարգացմամբ մշակել է ինքնաբարելավման, առևտրով զբաղվելու շնորհի ձևավորման, կորպորատիվ ուսուցման, հանրային ճարտասանության եւ միջազգային հարաբերությունների հմտություններին վերաբերող դասընթացներ։ Հեղինակ է մի շարք գրքերի, այդ թվում ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ եւ ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա, ինչպես դադարել անհանգստանալ եւ սկսել ապրել անհայտ Լինկոլնը։ Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ եւ ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա գիրքը գործնական խորհուրդների եւ կյանքից վերցրած պատմությունների հավաքածու է։ Քարնեգին օգտվել է հաջողակ հրճակավոր մարդկանց ասույթներից եւ որպես օրինակ ներկայացրել իր աշակերտների, ընկերների, ծանոթների փորձը։ Գրքի նպատակն է կատարելագործել մարդկանց հոգեբանությունը եւ ինչպես հեղինակն է ասում, օգնել մարդկանց լույս աշխարհ հանել, զարգացնել եւ առավելագույնս օգտվել մտավոր ու ֆիզիկական այն բոլոր կարողություններից, որոնց միայն չնչին մասն ենք օգտագործում։ Քարնեգիի կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է մարդկանց ներշնչել իրենց անձի կարևորության զգացում, ցուցաբերել մարդու նկատմամբ այն հարգանքը, որի իրավունքն ունի յուրաքանչյուրը անկախ հասարակության մեջ գրաված դիրքից։ Դել Քարնեգին ծնվել է Մերվիլում։ Նա աղքատ գյուղացի տղա էր Ջեյմս Ուիլյամ Քարնեգի եւ նրա կնոջ Ամանդա Էլիզաբետ Հարբիսոնի երկրորդ որդին։ Պատանեկան տարիքում ստիպված լինելով արթնանալ առավոտյան 3-ին, որ เป զի կովերին պահեր, նա կարողացավ ընդունվել Միսսուրիի պետական մանկավարժական քոլեջ Օրենսբուրգում եւ ստանալ բավականին լավ կրթություն։ Քոլեջից հետո նրա առաջին աշխատանքը ագարակապանների կրթության հարցն էր։ Հետո նա սկսեց զբաղվել բեկոնի, օճառի եւ ճարպի վաճառքով։ Կուտակելով 500 դոլար Քարնեգին դադարեց զբաղվել առևտրով, որ เป զի իրագործեր իր վաղեմի երազանքը դառնալ մանկավարժ։ Քարնեգին նաև հաջողության դասընթացի հեղինակ է, որը բաղկացած է 7 կարևոր կանոններից։ Եվ այսպես բարեկամներ առաջարկում ենք ցանոթանալ այդ հետաքրքիր ու կարևոր դասերին։ Անգործությունը վախեցնում Անգործությունը ծնում է կասկածներ եւ վախ, միջդեռ գործողությունները համարձակություն ու վստահություն են ապարգևում։ Եթե ուզում եք հաղթել վախին, ապա մի նստեք տանը եւ դատողություններ արեք։ Դուրս եկեք տնից, սկսեք գործել։ Եթե լավ գաղափար ունեք, անպայման փորձեք իրականացնել այն։ Անգործությունը ավելի մեծ չափով անգործություն է ծնում, իսկ գործողությունը իր հետևից բերում է նորանոր գործեր։ Եթե ուզում եք հաջողության հասնել, պետք է ակտիվ գործողություններ սկսել։ Դա է միակ ճանապարհը։ Արեք այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս։ Մարդիկ չեն կարող լինել հաջողակ այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց դուր չի գալիս այն, ինչով նրանք զբաղվում են։ Եթե ուզում եք հաջողակ լինել, զբաղվեք ձեր գործով ոչ հանուն փողի։ Փողը բավականաչափ մոտիվացիա չէ հաջողության ճանապարհին հանդիպող բոլոր փորձություններն ու դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Զբաղվեք այն գործով, որը ձեզ իսկապես հաճույք է պատճառում։ Այդ ժամանակ դուք իսկապես կվայելեք ձեր հաջողությունը։ Արդյունավետ օգտագործեք ձեր ժամանակը։ Փոխանակ անհանգստանաք այն մասին, թե ինչ է մտածում ձեր մասին ուրիշ մարդիկ, ինչու չօգտագործեք այդ ժամանակը եւ չփորձեք անել այնպիսի մի բան, որը կհիացնի նրանց։ Ուրիշների կարծիքի մասին մտահոգվելը թանկարժեք ժամանակի հսկայական կորուստ է։ Կենտրոնացեք այն գործի վրա, որը պետք է անել, եւ այդ ժամանակ արդեն մարդիկ անպայման կսկսեն խոսել ձեր մասին եւ հիանալ ձեր գործերով։ Անհաջողությունը եւս մեկ աստիճան է դեպի հաջողություն։ Սովորեք սխալների վրա։ Հիասթափություններն ու անհաջողությունները ամենակարևոր աստիճաններն են դեպի հաջողություն։ Շատ հաճախ այն մարդիկ, ովքեր մեծագույն պարտություններ են կրել, նաև ունեցել են հզոր հաղթանակներ։ Դուք պետք է կարողանաք օգտագործել ձեր հիասթափություններն ու ձախողումները որպես գործիք, որոնք ձեզ կօգնեն դուրս գալ փոսի միջից եւ դրա փոխարեն կառուցել ձեր պալատը։ Մեր երջանկությունը որոշում ենք մենք ինքներս։ Երջանկությունը կախված չէ արտաքին հանգամանքներից, այն պայմանավորված է միայն մեր հոգեբանական տրամադրվածությամբ։ Երջանկությունը ընտրություն է, այն հիմնված չէ այն բաների վրա, որ տեղի են ունենում մեր շուրջը, այլ միայն այն բանի վրա, ինչ տեղի է ունենում մեր հոգում եւ մտքում։ Քարնեգին ասում է, որ երջանիկ լինելու համար կապ չունի թե որտեղ ենք մենք կամ ինչ ենք անում, կարևոր է միայն այն, թե ինչ ենք մենք մտածում այդ մասին։ Հիշեք, որ այնինչ անում ենք իր մեջ հաղորդագրություն է կրում։ Աշխարհի հետ մեր շփման համար կա 4 միջոց։ Այն ամենը, ինչ մեզ շրջապատում է, մենք գնահատում եւ դասակարգում ենք այս 4 նշաններով, ինչ ենք մենք անում, ինչ տեսք ունենք մենք, ինչ ենք խոսում եւ ինչպես ենք խոսում։ Այդպես մենք արտահայտում ենք ինքներս մեզ, փորձում ենք դա այս կամ այն կերպ հաղորդել մեր շրջապատին։ Ռիսկի գնացեք։ Այն մարդը, ով պատրաստ է գնալ ավելի հեռու, քան ուրիշները, իսկապես խիսախ ու համարձակ է։ Հաջողության հասնելու համար դուք պետք է նաև ռիսկի գնաք։ Պետք է պատրաստ լինեք, որ հնարավոր է նաև պարտություն կրել։ Կարնեգին ասում է. Մենք ունենք կարողություններ, որոնց մասին չեն կրահում։ Մենք ի վիճակի ենք անել այնպիսի բաներ, որոնց մասին նույնիսկ չենք էլ կարող երազել։ Բայց եթե երբևէ ռիսկի գնալու որոշում չկայացնեք, գուցե երբեք էլ չիմանաք ձեր բոլոր հնարավորությունների, ձեր ողջ պոտենցիալի մասին։ Ահա այսպիսին են ամերիկացի հանրահայտ գրող եւ հոկեբան Դել Քարնեգիի խորհուրդները հաջողության հասնելու համար։ Զինվեք դրանցով եւ անցեք գործի։ Ռադիոսով բարեկամ էր հաղորդումը մտեցավ իր ավարտին։ Կհանդիպենք հաջորդ 4 շաբթի։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ Արմինե Բաղդասարյանը։ Հաղորդման հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։